Сура Аль-Анкабут. Паук. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. ألف لام ميم Алиф, лям, мим. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут «мы уверовали»? ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят нас, спасутся от наказания? Скверно же они судят. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он слышащий, видящий. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين Тот, кто сражается, сражается во благо себе. Воистину, Аллах не нуждается в мирах. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы простим их злодеяния и воздадим за наилучшее из того, что они совершали, или лучшим, чем то, что они совершали, или наилучшим образом за то, что они совершали.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 Если же явится победа от твоего Господа, то они непременно скажут, мы были вместе с вами. Но разве Аллаху не лучше знать, что таится в груди миров?» وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين Аллах непременно узнает тех, кто уверовал, и непременно узнает лицемеров. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون Неверующие говорят тем, которые уверовали, «Следуйте нашим путем, и мы возьмем на себя ваши грехи». Они не возьмут на себя даже части их грехов. Воистину, они лжецы. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون Они непременно понесут свое бремя и другое бремя вместе со своим бременем. В день воскресения их непременно спросят о том, что они измышляли. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Мы послали Нуха к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов. Они были беззаконниками, и их погубил потоп. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين Мы спасли его вместе с теми, кто был в ковчеге, и сделали его, ковчег или чудесное спасение, знамением для миров. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون А вот Ибрахим сказал своему народу, «Поклоняйтесь Аллаху и бойтесь Его. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали». إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и измышляете ложь. Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не способны даровать вам пропитание. Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будете возвращены. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين Если вы сочтете это ложью, то ведь до вас целые народы считали это ложью, но на посланника возложена только ясная передача откровения. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير Неужели они не видят, как Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его? Воистину, это для Аллаха легко. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Скажи, Постранствуйте по земле и посмотрите, как Он создал творение в первый раз. Затем Аллах создаст конечное творение, воскресит мертвых. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون Он подвергает мучениям кого пожелает, и милует кого пожелает, и к нему вы будете возвращены. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Вы не сможете сбежать ни на земле, ни на небе, и не будет у вас покровителей и помощников помимо Аллаха. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك وأولئك لهم عذاب أليم Те, которые не веруют в знамения Аллаха и во встречу с Ним, потеряли надежду на мою милость. Именно им уготованы мучительные страдания. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون В ответ его народ лишь сказал «Убейте его или сожгите», но Аллах спас его из огня. Воистину, в этом знамение для верующих людей. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Он сказал, вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви или ради любви друг к другу в мирской жизни. Но потом, в день воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других. Вашим пристанищем будет огонь, и не будет у вас защитников. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم В него уверовал Лут, и он, Ибрахим, сказал, «Я собираюсь совершить переселение ради своего Господа. Воистину, он могущественный, мудрый». ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين Мы даровали ему Исхака и Якуба, а его потомству пророчество и Писание. – Мы даровали ему его награду в этом мире, а в последней жизни он будет в числе праведников. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Вот Лут сказал своему народу, Воистину, вы совершаете мерзость, которую не совершал до вас никто из миров. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنتم كنت من الصادقين Неужели вы вожделеете мужчин, перекрываете дороги и совершаете предосудительные на своих сборищах? В ответ его народ лишь сказал, «Нашли на нас мучения от Аллаха, если ты один из тех, кто говорит правду». قال رب انصرني على القوم المفسدين Он сказал, «Господи, помоги мне одержать верх над людьми, распространяющими нечестие». ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين Когда наши посланцы прибыли к Ибрахиму с радостной вестью, они сказали, мы собираемся погубить жителей этого селения. Воистину, его жители являются беззаконниками. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Он сказал, но ведь там Лут. Они сказали, нам лучше знать, кто там. Мы непременно спасем его и его семью, кроме его жены, которая будет в числе оставшихся позади.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 Мы спасем тебя и твою семью, кроме твоей жены, которая будет в числе оставшихся позади. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون Мы не извергнем на жителей этого селения наказание с небес за то, что они грешили. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون Мы оставили от него, селение народа Лута, ясное знамение для людей разумеющих. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين Мы отправили к мадьянитам их брата Шуэйба, и он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, надейтесь на последний день и не творите на земле зла, распространяя нечестие». فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Они сочли его лжецом, и тогда их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين А также адиты и самудяне. Вам это ясно по их жилищам. Сатана представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, хотя они были проницательны. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين А также Карун, Фараон и Хаман. Муса явился к ним с ясными знамениями, но они превознеслись на земле и не смогли опередить наказание. فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Каждого мы схватили за его грех. На некоторых из них мы наслали ураган с камнями. Некоторых из них поразил чудовищный вопль. Некоторых из них по нашему велению поглотила земля, а некоторых из них мы потопили. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами поступали несправедливо по отношению к себе. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное жилище — это жилище паука, если бы они только знали. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم Воистину, Аллах знает всех тех, кому они поклоняются, помимо Него, или знает, что те, кому они поклоняются помимо Него, являются ничем. Он могущественный, мудрый. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون Такие притчи мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين Аллах создал небеса и землю воистине. Воистину в этом знамение для верующих. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите, мы уверовали в то, что неспослано нам, и то, что неспослано вам. Наш Бог и ваш Бог один, и мы покоряемся только Ему. وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون Так мы не спаслали тебе Писание. Те, кому мы даровали Писание, веруют в него. И среди этих, современников пророка Мухаммада из числа людей Писания, есть такие, которые веруют в него, Коран, – и только неверующие отвергают наши знамения. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون Ты не читал прежде ни одного писания и не переписывал его своей десницей. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Напротив, это ясные аяты в груди тех, кому даровано знание, и только беззаконники отвергают наши знамения. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين Они говорят, почему ему не неспосланы знамения от его Господа? Скажи, воистину, знамения у Аллаха, а я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون Неужели им недостаточно того, что мы не спаслали тебе Писание, которое им читается? Воистину, в этом милость и напоминание для верующих людей. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون Скажи, довольно того, что Аллах является свидетелем между мною и вами. Он знает то, что на небесах и на земле. Те же, которые уверовали в ложь и не уверовали в Аллаха, непременно окажутся в убытке. ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون Они торопят тебя с мучениями. Если бы не назначенный срок, то мучения уже явились бы к ним. Воистину, они явятся к ним внезапно, и они даже не почувствуют этого. يستعجلونك بالعذاب ان جهنم لمحيطه بالكافرين Они торопят тебя с мучениями. Воистину, гиенна непременно обступит неверующих. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون тот день мучения покроют их сверху и из-под ног. Он скажет, вкусите то, что вы совершали. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون О мои верующие рабы, воистину, моя земля обширна, поклоняйтесь же мне. كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون Каждая душа вкусит смерть, а потом вы будете возвращены к нам. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы непременно поселим в горницах в раю, в котором текут реки. Они пребудут там вечно. Как же прекрасно вознаграждение тружеников! الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون которые были терпеливы и уповали на своего Господа. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم Сколько есть живых существ, которые не уносят своего пропитания или не запасаются своим пропитанием. Аллах наделяет пропитанием их и вас. Он слышащий, знающий. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну, они непременно скажут «Аллах». До чего же они отвращены от истины? الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون Если ты спросишь их, кто не спосылает с неба воду и оживляет ею землю после того, как она умерла, они непременно скажут «Аллах». Скажи «Хвала Аллаху», но большинство их не разумеет. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Мирская жизнь всего лишь игра и потеха, а последняя обитель – это настоящая жизнь. Если бы они только знали это – فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون Это происходит для того, чтобы они проявили неблагодарность за то, чем мы их одарили, и могли попользоваться благами, но скоро они узнают. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون Неужели они не видят, что мы сделали Мекку безопасным святилищем, тогда как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха? ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или считает ложью истину, которая явилась к нему? Разве не в гиене будет обитель неверующих? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين А тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Воистину, Аллах с творящими добро.